บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ด เหตุผลบางประการสาม justificar qualquer coisa três ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ por que é que não come a torta ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Eu tenho que emagrecer ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Eu não a como porque tenho que emagrecer ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Por que não bebe a cerveja ดิฉันต้องขับรถค่ะ Eu tenho que dirigir ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Eu não a bebo porque ainda tenho que dirigir. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Por que não bebe o café? มันเย็นแล้วค่ะ Ele está frio. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Eu não o bebo porque está frio. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Por que é que não bebe o chá? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Eu não tenho açúcar. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Eu não bebo porque não tenho açúcar. ทำไมคุณไม่ทานซุป Por que não toma a sopa? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Eu não a pedi. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Eu não a como porque não a pedi. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Por que é que não come a carne? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Eu sou vegetariano. ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Eu não a como porque sou vegetariano.